Neden mecbur? Çünkü onların en aleyhine olan durum Müslümanların e, şey yapması, yani başka çare yok, silahlı mücadele ihtiyacı. Silahlı mücadeleyi istemeyen Müslümanlar onlar için ehver. Çünkü silahlı mücadeleyi yapacak adamı. yok. Onlar. Silahlı mücadelede can veriyor. Bu adamlar yol vermek istemiyor bu adamlar kırmızı etmek istiyor. Yaşamak istiyor. Para kalıp altta verecek. Parayı cebine koyacak. Yani şey bile olsa Gorbaçov'un yaptığını kazandı paraları gitti. Hemen e, komproda kapitalist olarak yaşıyor. Şey Yersin de öteki söyle. Hepsinin cepleri doludur. Liderleri vardır. Diğerlerde bir şeyler vardır. Efendim geçen başbakan Rusya'ya gezmeye gittim. Nehirlerin yeraltında sarayı varmış. Nerede? Oraya geldi. Şey de var, özel sinema salonu var yani şey. Malikane özel sinema var. Güneş'te en hızlı komünistlerden düşündüm yani. Yaşadığı şey yasal sanat. Zaten şey, e, komünist ülkelerin en sosyalist tabakası Komünist Partisi'ne mensup Yani sınıf farkında en ekstrem uç, yani e, toplumun e, en önemli getiri olan uç onlar. İşi baktı. Yani çarın yerine e, sarayın yerine işçi partisi ve yani daha şey olur. Şu çikolataları getir bakalım. burada bazı diğer ülkelerden bazı Müslüman gruplar Ezra'da Müslümanların devletle savaşmasını takip etmediklerini söylüyorlar. Bunlar olacak. Bunlar Türk, Türkiye'de de olur. Pakistan'da da olur. Suudi Arabistan'da da olur. Ee, bu çeşit hareketlerde üç görüş vardır. Bir en sert görüş. Mücadele ancak silahla olur. Vuruşacağız, vuruşacağız, bu işi yapacağız. İkincisi en yumuşak görüş. Yani bunlarla uyuşalım, zaman içinde yavaş yavaş işte e, şöyle olur, böyle olur diye. Üçüncü orta bir grup, bir oraya bakar, bir oraya bakar, bir ona haklı diyorum, bir ona haklı diyorum. Biraz hep grup e, aşırı gittiği zaman, ya bak böyle yapmamak lazım der. Yumuşak grubunda da ısırıklığından İslam şey kaybettiği zaman bu kadar da ısırıklı olmamak lazım der. En tehlikesi ortadaki. Isırık çünkü şey, e, iman ediyorlar. Bu el-Ahad şey diyelim, e, Halefi diyenler, bu Vahabi gerektirenler insanlara diyorlar ki Hazreti Peygamber'e hükmet veriyor, savaşmayın. Halbuki Vahabiler Suudi Arabistan'da kendi iktidarlarını tuttuklar için müthiş katliamlar yapıyor. Kasamalara köyleri giriyorlar, yerlere giriyorlar, aramıyor. Vahabilerin tutulması bu. Vahabilerin tutulması. Allah'ım! Allah'ım! hoş bir taktan doğmuş. Orada çok namuslu, dürüst, bilmem iyi insan var. Hepsini sevdim. Bakacağım. Türkiye'de bu şapka kırmızı. Şimdi güzel bir şapka. Yani şeyi elde ettikten sonra yumuşak bir sonra. Bakın ne yumuşak bir araba. Ünlü Osman Devleti ihtiyar etti. Abdülhamar. O en büyük. Hilafete Ondan sonra da oradaki yiğitlere, yani hakimlere şey yaptı. Onlardan aldı işte. Ve hamlede. Bu da anlatıyorlar da, güvenlikte mi benim diyor. Hal gerekmek değil mi? Giriyorlar, haklı onlar geliyorlar bir kasabaya. Efendim geldi. Bizlere bile ne teklifler geliyor Türk tarafından, o haberler, şuna bunlar. Yani kurumumuz yöneticiler bakıyor da onu işletiyoruz. Sonra bize para desteği geliyor diyor. İşte tabii para desteğinden sonra yavaş yavaş şey yapmak diyorlar. Başka toplumlar, bunlar istiyorlar. Yani o adam bağlamak diyor. Aferin tarafına sor. 50 askerin parasını kurda verdi diyorsa yani Orta Doğu'daki menfaatlerini ve İsrail'i korumak için oraya askerini yerleştirmesi lazım. Ee, şeyi askeri oraya yerleştiriyor. Yüzünler görsen, parasını da çifte maaşı olarak Suud'dan alıyor. Çifte maaşı olarak kışlalarda yüzme olduğu yerlerde oturtları. Yani parasını seni koruyorum diye Suud'dan alıyor. Suud'un Amerika'daki esnafından kesiyor. Suud devleti şu anda fakirleşmiş durumda. Tarım alanındaki şeylerini bile geriletmiyor. bunlar. Daha önce Aksel ticaretinde seslemek üzere bunlar. Ülkeler tamamen e, yurt dışı dilleri, baskı yapıyor. Kemal İmdat onlardan biridir. Hmm. Kemal İmdat orada aslında bir ilmi faaliyet veriyor. Ama bununla birlikte tatile doğru gidiyordu. Bunu da zorladılar, İngiltere göçmeni zorladılar bilmez insan e, götürmez. Yani yapabildiği kadar gene bir şey yapmak tabii. Hatta biz oradayken e, Cemaat İslami'nin lider bazı şey var. Onun biraz olmuştu. Ama tepkisi olarak e, Afganistan bir bölgesine şey indirmiş, asker indirmiş. Çok mütevazı indirmiş. Pakistan'ın desteğiyle, Fenerbahçe desteğiyle. Gaye o zaman Müslümanlar bir araya geliyorlardı. Yani iki taraf biraz uyuşma falan var, bir şeyler olacak. Belki bir ittifak koyacaklar bir mağarada, kavga etmeler diyeceklerdi. O zaman denizlere göre yani bunlar herhangi bir e, ittifak halinde e, bir tarafı destekleyerek ya da bir tarafa silah e, saldırıda bulunarak tekrar karşılıklı çıkarmak gidecek yüzyıla e, partili meşelere gelmiş, bazı dağlık bölgelere yerleşmiş. Bunun başkanı var, bir olmuş. Yani boş durmuyor. Cenaze de Amerika tarafı. Cenazeden önce Pakistan'ın dünya patlatına aldığı falan bir şey yoktu, borç yoktu. Cenaze geldi borca başladı. Amerika ile ilişkileri e, bayağı ileride. Hatta denizliğine göre bu soğukta galiba Clinton'da burada okumuş. Cenaze de burada. Beraber okumuşlar yani. Değil mi? Çok çok çok. Yani böyle bir şeyler de var. O zaten e, Amerika Birleşik Devletleri'nin bir bayağı bayağı etkili bir bayağı. Bütün Pakistan'da gidiyor yani. Özellikle Pakistan gençliği çok öteye gidiyor. Genç, Türkiye'deki gençlik hareketleri onda diyor. Bir cemaat sisteminin gençliği var. O da saçma sapan bir gençlik hareketi şeyi olmayan, güzel ilgisi olmayan. Evet, peki tartışmalar O da işte, e, olabiliyor. İşte, şimdi o ayrı bir hikaye. Şöyle ki, Rakıdan kurulduktan sonra bunlar e, göç edenler büyük oranda, Hindistan'da, Hindistan'ın geçtiği. Bunlara ikinci statü, ayrı bir statü verilmiş. Statü, statülerden biri e, işte o bölgedeki okullarda ilk önce tabii sayıları biraz azmış. Bölgedeki okullarda, belli bir yüzde oranda istifade hakları var. Ama bunlar kalabalıkta çocuklara öğrencileri şey yapmıyor yani, yetmiyor, yetmiyor. Öğrencileri fazla e, okullardaki kurduğundan az. Onun gibi bir sürü şeyler ama bunlar çok çalışmışlar. Çok aşırı çalışmışlar ve test notları öyle getirmişler o bölgedeki. Yani test bölgesinin test notları karışmış, test notları öyle getirmişler bağımsızlığını kurmak diyoruz. Amaçlı meslekçisin, parası, partilerin canlıları, ticaret meslekçisin. Yani büyük bölgesinde bir de insanlar seni karşı şeyler getirdik. Tutarsa kendi taraftan, tutmazsa iki taraf sıraya yapıyorsun. İnsan mesela bir iki yıl. İnsanı da iktidarda bekliyoruz. Zaten o artık insan vasıfları. Yani ben orada bulunduğum bir kimselerde ama Allah çalışmakla getirmiyor yani. Her tarafta her gün bir şey oluyor, bir şey. Dört tane hükümet gördüm ben orada. Dört tane hükümet. Şeydi, namaz edip böyle tutuyorlar, böyle tutuyorlar, İslam'ın tutuyor, şey her yerde korkunç bir terörle tutuyorlar. Türkiye daha büyük sefa varlığına dönen Türkiye bu faaliyetler arasında daha büyük kabulünü, daha büyük çok daha güçlü yapıyor Türkiye'de. Oralarda böyle sözde görülüyor bu sebep. Türkiye'de rezaletinden bakmak lazım. Türkiye daha e, yediğini büyüktür. Yani bizde sevmiyor. Halkımız adam öldürmeyi sevmiyor. Yani İslami bakımdan bir çok büyük bir şey olduğundan böyle bir şeyi gelişmek istemiyor. Bizim yöneticilerimiz de öyle ama burada da tam öyle bir tartışmalı şey şey yani bu giderler yani adam öldürmek oralarda çok çok tercihlerin hiçbiri. Türkiye'de biraz daha farklı olduğundan olabilir. Tabii Türkiye'yi de başka bakımlardan bağlı. Bir kere ARP'ye müracaat ettiler. Gümüş gününe. Daha başka problemleri söylüyorlar. Yani bir bakıma Türkiye'den aşağı yukarı çantada kesildiği emin olduklarından kesildiği. Türkiye'de şimdi şey oldu, Önündeki seçim öyle Müslümanlar kazansın, şöyle bak neler oluyor. Neler yapar. Şans var mı hocam? Yani, ne o şans var, hep arkasındaki bir ihtimalle var. Yani farklı şeyleri, evet. propaganda yükselmesi, Sonuçta olacak, istirak edecek, bir şeyler olacak tabii. Yani, Erdoğan Partisi başını yapamasa bile bir şeyler olacak. O zaman Türkiye'nin başına ya dış ülkeler vasıtasıyla taraflar vermeye çalışacaklar. Ya da işten başka bir şeyler çıkartmaya çalışacaklar. Oraya müdahale ettirme gibi şeyler olabilir. Oldu böyle bir müdahaleyi yapamazsa, yapmak istemezse, Yunanistan'la çok büyük vakıf bırakıyor, Yunanistan'la bilmem ne, efendim, Ermenistan'da bir başka program, Suriye'de bir diyaskör, efendim, Irak'la. Nasıl şeylere farklı Tabii Türkiye'de bir tarihi var. Ee, Cezayir'den bu noktada farklı oluyor. Yani Türkiye'de e, demokratik ülkeler arasında Müslümanlar iktidara gelse, bulunursa da her ne kadar baskı da olsa, başka e, anlamda şunlar bunlar da olsa sanırım e, İslam alemi Türkiye'de bu İslami hareketi böyle noktada destekler. Çünkü Türkiye'nin bir şey, devlet geleneği var. Yani Cezayir İslam değil. Tamam Cezayir'de Müslümanlar e, kendi oranına destekliyorlar ama Türkiye daha farklı. Yani bu ülkelerde görüyoruz. Türkiye'de bir insana farklı bir şekilde bakıyorlar bize. İşte bakışlar daha farklı. Konuşmaları mesela davet ederken tabii Türk öncüler şey yapıyorsa o neden olmasın falan böyle daha e, değişik ifadeler var. Çünkü ayrı bir ciddiyet var bizde. Diğer ülkelere göre. Biraz e, gelenek var. Tüm böyle geleneği, Osmanlı geleneği, Osmanlı davası var. Yalnız hani Türkiye'de e, Müslümanların demokratik unsurlarla başarılı olması e, her ne kadar arkasında bir kötü gelse de geleceğe mahsus olarak insanın hayırlı sonuçları da olabilir. Thank you. Türkleri Markete, evet. Yurdu, Partisi, partilerle, liderlere Mutlaka olur. Var mı? Sıfır, mutlaka önce olacak mı? Mutlaka olur. Mutlaka olur. Çünkü ikisi de başarılı. Herkes çok diyor. Yani o kadar çok vektör var ki şeyleri kesinlikle. Kafam yürüyor. Şimdi Türkiye'de tabii devlet geleneğini negatif bir sonucu olarak Türkiye'de devleti isyan yapmış. Türkiye'de Sünniler hiçbir zaman devleti isyan etmemişler. Ama e, Cezayir'de, Mısır'da, Irak'ta, Suriye'de oranın Müslümanları yani bu işin ancak silaha sarılmakla olabileceğini düşünüp silaha sarılmışlar. Yaratları. Türkiye, Türkiye Müslümanlar yaratlarıysa işte o gelenekli maalesef. Yani devlet, devlet anlayışı olduğundan yani e, devlete e, günah çekmek, ayıp günah olduğundan çok oluyor. Neler çıkıyor Türkiye'nin Müslümanı göstermiyor. Kabul ediyor veya yutuyor veya ediliyor, kendine kalkıyor. Bu şeyler çıkıyor. Ama silahlanmıyor. Alevler öyle bir vakit azim ailesi bir bilmem ne olayı dedi, başka şeyleri sırf ayağa basıyor. Alevlerde içer teresi vardır. Tarih boyunca isyan etmiştir. Celali isyanları, bilmem şeyleri isyanları, derdi isyanları, bilmem ne filan hep böyle şey yapmıştır. Sinirlerde bu hal ediyor. Ama zaman öyle değil, sinirlere de teröristler tarafından yavaş yavaş yavaş yavaş her bir önemi Bundan sonra seni sokulardan öğrendim. Önce sokular bırakıyor. Sayın Süleyman'ın ilişkilen biliyor. Sonra Politop yapmayı öğrendim. Yani parti kurmayı öğrendim. Sonra şöyle bir de terörü öğrendim. Benim sonra şeyleri oluşturuyor. Hikaye için. Yani ben bir şey değil. Terörü öğrendim. Kafasını kestim. Şimdi en büyük tehlike o şekilde bir şey yaptığı zaman antenlere mesela etkisi iki iktidar yaşatıyor. Bak, aktif iktidar diyor, iktidar diyor. O zaman gözlük diyor. Sanıyor ki ordu bir bütün. Hesabının yanlışı o. Ordu bütünlük de ordunun içinde gözü var. Herkes şeyden. Hesaplayamadığı şey. Bu sefer bir de başkaları kurtaramaz böyle bir bir bakıyoruz ne olacak? Nereye kadar bakıyor? Belli şey olmaz. Kırgızlara kadar giderdik. Yunanistan kalır, Sırbistan kalır, Türkiye kalır. Anlaşmalı sonradan şey bakıyor. Böyle bir seyahati alışkın ettik. Kırgızlara o zaman yerinde duramıyor. Zaten duramıyor. Adam kalkıyor, kız, kızlar kalkıyor, kişinin üstüne gidiyor düşen kütlesi kafir kişiyi sayılmıyor. Çok bizim Bosna Ersek'te öğrenmemiz. Amerika'da ziyaretine gitmiştik. Michigan'da. Resmi Çok farklı. Ya Amerika'da senin ne işin var ki Bosna Ersek'te? Durmaz ya. Silah tanrı bir altın, elini silah geçsin. Tamam. Bakın biz bizim duyuşçuları falan duyuşçu şey, Arapların Şimdi bir özelliği bu. Yani artık ölmekten korkmaz. Dünya üzerindeki bütün milletler ölmekten korkuyor. Şimdi mesela Fransızlara, Paris'e vesaire. Hepsi ölümden korkuyor. Devletler de korkuyor. Devletler de savaştan ölümden korkuyor. Ama Türk'ün savaştığı zaman ölümü bilen yönü var o zaman kontrol ihtimali kalmıyor. Çünkü her herkes anlıyor ki karşısındaki canını kurtarmak için yapıyor. Çünkü öyle yapmaz. hareketler o zaman mantıkla değer görmek olmaz. Varlık hareketi mantıksız olduğu için, mantık dışı olduğu için mantık anlaşılamaz yani. Mantıkla anlaşılamaz. Kompütürler şey yapar. Böyle kapanlar e, Osmanlı ve Serdarlık e, teşkilatı düşünüyorsan e, bölgenin ahalisi akıllara katılıyor. İşte e, en e, yani şahıs, alim e, olan e, güçlü kuvvetli şahıs Serdar Kutlu ve e, tahsil e, memleketleri akımlar yapıyor. Ve en e, güzel özelliği de işte Serdar e, diyor hadi toplara gidiyoruz ama nereye gittiğini söylemiyor. Yani o, o köy halkı e, etkiliyor ve e, daha sonra nereye gidileceği, hangi memlekete aklına yapılacağı falan çıktıktan sonra e, söylüyor. Şey Ondan sonra geri dönmek isteyenler de geri döndürülmüyor. Orada ya e, atılıyor veya e, bir daha yere çıkmayacak şekilde sakat bırakılıyor. Temel e, ödülü e, düşmanı kaldırmak yani. Ölmek yani. E, emniyet değil yani. Şey, bu şeye kadar gelmişler. Önüne kadar gelmişler. Günün konu ne? Et sene, günlere de böyle oldu. Daha yukarı çıkıyor. Daha yukarı çıkıyor. Daha yukarı çıkıyor. Şimdi bakalım bize çekiyor. Türklerin diyor Avrupa ilişkilerde bir damar gördük, bir daha bunu görmek istemiyoruz. Allah. Tarihi iyi şey gidiyorlar. Bosna'daki katliamatına müsaade edilen onlar. Fakat bu da iyi oluyor. Netice itibariyle. Çünkü zulmü arttırdıkça mazlumun hıncını arttırıyor. Şimdi e, patlamaya hazır bir noktaya getiriyor yani. Burada Taliban'ın e, izleri var. Diğer klasik bahsettiğine göre e, tabanın e, şey, vefasında öyle bir şey var. Yani, Türklerin kafasını kesmeyi defa olarak Kahraman'da e, bulunduruyorlar. Gelenek var o filmde, benim anladığım kadarıyla, gördüğüm kadarıyla. Birçok hani tam isimleri mesela Türk ülkelerindeki savaş şeklinde, yani böyle Türkiye düşmanlık şeklinde bir şey açalım diyor. Bazen ne düşünüyorlar yani. Hep dedik mesela bir namaz kılıyorduk şehirde. Yanımızdan geçen arabalardan bağırıyorlar. Ben hayır, işte, yani muazzam bir düşmanlık gerektiriyor. Bizim şartlardan da Avrupa hakkından geliyor. Avrupa'nın sadece bir yüzü gösteriyor. Evet. Çok bozuk bir yüzü tekrar. Bir yüzü gösteriyor. Kılık durumlar veriyor. Onlar da alışverişleri konuşacak. İstanbul diyor. İstanbul neresi? Böyle bir yer bilmiyoruz ya. Son, sonsan ne koyuyoruz? Orada bile geldi. Hani orada şey var bakın biz unutmuşuz. Şimdi pol veya polis Şilidir. Konstantinopolis Konstantin'in şehri. Konstantin tarafından kurulmuş şehir. Mesela Bolu şehri, o da polisyonu, Bolu. Safran Bolu, safran polisyonu. Yani safran yetiştiren ülkeleri, şey, şehirleri. Şimdi Fatih Sultan Mehmet, Müslümanlar Konstantinopol'u alınca, Konstantinopol, ne demek Konstantinopol? Konstantin ne demek? Konstantin'i sevmişler, Konstantin şehri olur mu? Artık e, alınmış, fethedilmiş Konstantin şehri değil. Şahit hükümle koymuşlar. Fatih Pol dememişler. Konstantinopol yerine veya Mehmet Pol dememişler. Ne demişler? İstanbul demişler. İstanbul, İstanbul İslam, İslam şehri. Onlar bunu bildikleri için o kelimeyi telaffuz etmekten özellikle kaçınıyoruz. Biz unutmuşuz, Bozulmuş yerine bozu şekli kullanıyor. Halbuki İslam şeylerde e, Anadolu'da İstanbul derler. İstanbul'a gitti der. Benim köyde bile şey, memlekette tarih böyle. Özellikle şeyi dejenere etmişler kelimeyi. Ama dejenere edilmiş şeklinde bile tahmin edemiyorlar. Yani şimdi İmamın sözü geçirirken İstanbul hala benim diye, benim diye düşünerek Bu mental, mentaliteye değişiyor. Yani orası benim olacak diye. Ama biz oraya alacağız diye, efendim, Tuna vilayetinde tekrar kafirlerden alacağız diye yetişmiyoruz. Yani. Ben en bizim diye şey yapmıyoruz. Adam en müdür diye karayollarının kenarında şeyler kurmuş en büyük tevşik kurtulsa bizim kuru olacaktı. O büyük tevşik. Şey. Ehli tamamıyla Müslüman olmuş. 7 asır Müslüman yaşamış. Bundan sonra Hristiyanlar yaşamış. Ben onu razı olmadım. 1400 artı 700 kaç eder? 2100 eder. 2100 yılına kadar bize tahammülüm yok benim. Ondan sonra Endülüs'ü şey Müslüman olmadı. 7 asır biz kullanmışız. 7 asır onlar. Hadi bakalım yeniden bize geçiyor. Yani. Orada hocam bayağı faaliyet var. İslami faaliyetler. Mesela Şırda Endülüs'te. Bir de hareketten diye biri var. Kurumsal hareketten. Zayıf bir adam. Yok değil. Para şişman biri var bir adam. Ha ben bir muntası erkekten. Aynı silahı e, bunun girişimleri sonucunda orada bir İslam Üniversitesi, yani bir üniversite kurmuş, işte Müslümanların idare ettiği bir üniversite. Ve orada bayağı İslam faaliyet yapıyorlar. Ben işte onun Müslüman yaptığı iki tane şeyle tanıştım, karı koca. Birisi Namlı öğretmen kendisi. Her ikisi İslam ilimler öğreniyorlardı. Ama orada bayağı faaliyet varmış inşallah. Gelecek olur. Bayağı faaliyetler ama kaç, yüzde kaç, kaça kaç? E, tabii muhakkak. Yani bayağı dışarıdan destekler olması lazım. Orada razı akademik Son 50 milyon, son 50 milyon sattı. O, son 50 milyon. Elimizde o yani işgali sırasında Müslümanlardan Hristiyanlar gibi şey kendini koruyanlar olmuş. Onların sorunları hala işlerinde çekiyorlar. Yani böyle evlerin altında gizli namaz yahları falan varmış. Orada ibadet ediyorlar. Hatta ben Müslüman'ın bazı dinlerinde e, Müslüman arasında ben bunu 500 lira isterdim. Müslüman arasında yapıyorlar bazı şeyleri, karşı olayları ve ellerinde ilal bayraklarla, iki bayraklarla sokaklarda geziyorlar ama kalkmazlarıyla dünyasıdır dünya. Çok etmemişler. Hala şimdi hatta Türkiye çok sene önce ilk, bir, ilk defa bir konferansa gitmiştim. Ee, Zamanlar oraya. bir onların üzerinde bir kişi devam etmiş çıkıyor toplantıya. Ee, kendi dedelerinden hala üzerinde İslam'dan bir parça olduğunu söylüyorlar. Altın bilgilerimizi çekiyor e, biraz daha şöyle olanlar kendileri zor olup çıkıldığında çıkartmıyorlar. Evet, inşallah şu ana işleyip oradan orayı koparmak lazım. Oradan sonra bunu İngiltere'de bazen geliyor. evet Kim Fox'a? Kim? Fox'a. Fox'a. Kim Fox'a? Madem Müslüman olmuş 8. asırda İngiltere'de de şey yapması lazım. Onu görmek istiyordum. Kalbe bir yanlışlık oldu demedim. Bugün müsaadenizde o saatte çalışıyorum. Tarım. Şimdi Galiba senin tarihine göre senin Bundan bilmiyorum. Sonra öğrenemezden çalışabilirim. Galiba bu. Hazır yapalım. donanımlar, e, ee, havalan yönetimi, havalan bölgesi iki yeterlerden yiyor. Tamam, atlaman ödülü krizler uçağıyla farklı Bir yiyor. Bunların müşterisi bu bölgelere. Arabalara geçiyor, buradan telefon atacak. Bakın için insanları taşıyacaklar yani. Eşyalar buradan verecek, Kıbrıs'a getirecekler eşyalar. Yok, sana getirecekler. Hemen geçirdik. Şey evet. Biz uğraştık. Biz buradan verdik, biz tamam. Ee, aynı hava yolları, gülüş, aynen, gülüş. Aynı hava yolları, evet. Ee, 6.45'te buradan birinci yedi yolda. 6.45'e binmek için havaalanında kaçta olmalı? 6'da falan olmamız lazım. 6'da falan çıksak yetişir. Öyle kalkıyor. Ben de daha Yok burada sıra falan olmuyor. Altta ikisi bir kalkan kalkan altta. Havalar çok var. Kalkan telefonları hemen geçtiği zaman olmuş. Ama şimdi de önce falan. Onlar da öyle buradan hava Fakat tabii yani bunlar da rahatlar. Bunlar da falan sıra var. Amerikalılar bir şekilde kalan çok O da arada biraz mesafe var. Ee, 11'de Amerika'da. 6.45, 7.45 orada olsa. Yeterli de orada. 8.45, 11'de parlamenterlerine geçelim. 8.45. Bu turunda zaten tekrar alırlar. Siyasi eşyalarını sonra tekrar saati en azından iki saati çekmek Normal bir deneyimler yolculuklarda böyle bir şey Aslında şey var, böyle yavaş yavaş yolcu olabilirsiniz. Ama onlardan sonra da ayrı bir ilişki problem yok. Bu bir tarafa kaynaklanıyor. Şey, sıfır adımdan tutmak zaten bir taraf alıyor buradan gitmek suretiyle daha kolay yani. Biz aslında bileti gidiş dönüşü Londra'dan buraya arabayla değil de gidiş dönüşüyle beraber. Sonra yapabilirsin. Şehirden, şehir merkezinden zaten havaalanında iki saatte varız. Bir saat uçak yolculuğu üç saat. Biz oradan buradan gideriz. Gitmek yapılacak saate gider. Bir saat için şey yapmıyoruz diyoruz. O zaman bile Ankara ve İstanbul arasında ekspres yapıldıktan sonra mesela 90 yıl oturan bir insan Yeşilköy'den İstanbul'a gidip de oradan

olmamız lazım. Arabada gidiyoruz. Biz zaten bir şey çıkarsa ben bunlar kısmında yükseliriz. Tabii bu yani bilemiyorum. Aradan altı Bir daha daha öğrendim. Öyle yapmadım.

burada kalıcı bir müessesemiz olabilirse, onu sağlayabilirsek, birçok şeyim var. Cemaat-i İslamiye'de kaç yerde var? Az olarak. Türklerin Türk yeri var ama o Türk şeyimizde değil, hangi yerde değil, nasıl kapılanıyor bilmiyorum. Karam değil. Dışarı hizmetler görüyor ama tabii çok kozmopolit. Çok kozmopolit. Yani her neden çıkan var da neden konser olmuş. Yani bizim katılımımız da şimdi çok var. Türkiye elimizden çıkıyor. Almanya'da da böyle oldu. Avustralya'da da. Mesela çok büyük bir cami yapılması için bunun miktarından bir sürü para aldılar. Yani o paraları topladığımız zaman biz bir şekilde bir cami yapabilirdik şekilde alırdık, cami olarak kullanırdık, biterdi. Orada da farklıca e, şey, yarı olmalı. Cami de güzel olmalı. Bana kalırsa sosyal tesisi olmayan bir kubbeli mektar oldu. Yani bizim kendi ihtiyaçlarımızda bize fayda, fayda sağlayan bir şey yapmak ürün olur. Ama ben siz ekonomik bir şeyini düşünüyorum da, e, yıkıp kurmanızı düşünüyorum şahsen. Çünkü devlet kaynağı o. Onun için Türkiye'ye döndüğü zaman inşallah konuşacağız şeylerle. Yani ne yapılabilir böyle bir şeye, nasıl bir ekonomik faaliyet olabilir diye. Bunu düşünüyorum. Şöyle bizim neler koordinasyon ve şeyler, bunu yaşanamış arkadaşlarla konuşuyoruz. Ya Rabbi, Ya Rabbi, kalemi bir şey yaparak, bir şey böyle, böyle büyütmek, bir şey böyle avutuyor. Burada çok geçerli olan bir şey olur Türkiye'de. Emre'nin hatasını kazanır. Emre'nin kazanır. Herhalde böyle. Bu insanın burada e, büyük engellerin biri aklıkların değişken aklıkların bir kişinin öğrencilik olması. E, diğer ölçü de e, diğer faaliyetlerden kendi anlamda men edilmiş olması. Diğer faaliyetler yasak olmuş olmuştur. Çünkü eğer e, harfin birileriyle, harflerinin ikileriyle gerçekten sağlam kaza e, bağlı, bağlanır, cihayetler yaparlarsa belki bunun daha hafif olur. Hatta şimdi e, bir telefonun önündeyiz, bir, bir telefonun diğer dağıtıyorsunuz. Yalnız değişiklik var, değişkenlik var. Şimdi bir idare kurulmazsa, yani çok fazla amatörle yapılırsa zarar edildiği gibi Arkadaşlar bu karbidasında çok fazla sıkıntılar olabilir. Hani sıkıntı kalkılmayabilir belki ama yani bu artık sefalet artık seyahatlerden artacaktır. Elini bilgi başkalarının eline getirecek. Onun için yani bunlara önceden çok iyi hesaplanması lazım hem kalıcı olan Türklerden de olabilir, var kalıcı Türklerden, onlardan da olabilir, yabancılardan da olabilir, güvenilir Türkleri. Onlar belki bilimcili olarak, belki farklı şey, kitaplı sandığı olarak etmecilik etmişler. Bu mesela tarihimizin bu düşünün, devamlılığı sağlayabilirsin, genel aramızda şekilde sağlayabilirsin. Kendi aramızda bunu sağlanabilir.

Bunlar konuşuyoruz. Ee, şöyle, ben Londra'dan alıp değişik yerlere dağıtıyoruz yani Hocam ben de yardım. Ticareti Hocam ben de onunla görüştüm yardım veriyorum. o da size şey yapmaya meyilli. Yani benim benim belli, benim belli müessese kurup onu işte belli bir bu işlere ayırmak. Sen faizinin var mi Biz kendi cemiyetten herhalde hocam. Yani, Kullan cemiyetin kullan neredeyse 120 30a kadar saat tartışılınca konuşulur. E, ee, şey ayrılması. Onu ayakkabıyı demiştim benim arkadaşım arkadaşlarım. E, ben düşünüyorum böyle bir şey dedi. E, onu bir arabaya sürüştüğümüzde ayakkabı burada bir şey derse, Dedim sermayeyle böyle bir şey kurulup ondan sonra %30'unu bu tarafa ayırıp bir şey demek. Hem kendi yükümlülüğüne hem de e, buradaki faaliyetlere katkısı olur. Şimdi yardım ve yüksek bir insan şey, cemiyetin için hem de insan. Cemiyetin içinde sen ticaret yapıyorsun yapıyor. bir işi var. Yani Tekrin değil miydi hocam onu? Onlar tekim değil miydi? Çıktığı bir iş şey değil herhalde. Gördüğüm kadarıyla tek bir şey değil hocam. Ee, yani geldikten ben kampta gördüm. Yani tek böyle ciddi bir iş değil onu yaptı. Yaşta benim yaşta hocam ya yaşta. Hayır hayır o, o değil hocam jeśli tak się to zdaje się, że to jest fatalne. İstanbul'da da tartışıyoruz ama yani daha da güzel bir şey ya onlar öyle bir şey olabilir mi? Olabilir. Vatandaş ikna olmuş. O, o yani şey, ortakta sadakatli şey yapabilecek kimse devletli çalışıyor. İki altta bir şey yapılabiliyor mu? Kanka şey bu, ee, o iki bin poundun maaşını ödemezmek istiyor. Daha önce gerçekten bir patlayan olmuş. Buradan bir meslek okutunu buldu. Önceden önce olarak. Ama biz buraya bu arkadaşlara Tamamı son bir şuur olarak geldiler. Yani bir yıl mantığa doğru arkadaşlar. Diğer eskilere eski bitirdiler döndüler. Ama onlar herhangi bir çalışma yapamamışlar. Bu herhangi bir karar falan toplayamamışlar. Bir şey ilgili olarak bir ev alınması teklifinde bulunmuşlar. İslam şirketten alın şeklinde aktardılar. Yalnız yanında da bir Erkan Bey ve Abdullah Çavuşoğlu. Thank you. Ondan sonra en son e, artı bir iki arkadaşımız Gönlü'ye Katıldığı bir toplantı yaptık. Bu ilk toplantımızda. Onlar bize bu problem şeyi dile getirdiler. Böyle bir şey yapmamız gerekiyor dediler. Dedik bunu e, işte bu ev alınması alınmasıyla ilgili olarak bir son oluşturduk. Onu ilk başta 25 Mart'ta başladık ama arkadaşların tamamının yer olması, Türkiye'den gelirken çoğunun boşlu olması neticesinde biraz sıkıntılı oldu 25 10 pound'a düşürdük. Ama yani yine de e, maalesef katılan arkadaşların sayısı 15, maksimum 15 civarında. En azından sayısı. 15 civarında arkadaş katılıyor her ay. Bizim yani hesaptan kesiliyor, şey bizim haberimiz olmadan oraya aktarılıyor orada. Santar'a öyle şeyimiz var. Şu ana kadar 2000 falan toplanmış. Dolayısıyla devam eden bir olay. Ayrıca ikinci bir hesabımız var. Beş kansız bir hesap. Onda da bu tip giderlerimiz yani e, arkadaşlarla bir araya geldiğimiz zaman yaptığımız harcamalar, bir toplantı yaptığımız zaman orada giderleri falan ayrılıyoruz. 105 pound hesaptan karşılıyoruz. Yani şu andaki bu 10 pound'luk hesabımızı tamamen bu ev meselesiyle ilgili olarak yani Peki, nereye bakıyoruz? Yardım, yardım Bey namına bir ev alıp onu takip takip ödemek suretiyle bir ev şey sahibi olamaz mı? Anladım efendim. Onu, o, o, o, o, Manchester'da çok gündeme gelmişti. Ben onu, onu da söylüyorum şimdi. Yani bir ev almak kiralamaktan daha ekonomik şu anda. Tabii onu yapalım onu. Güzel bir ev bulalım. Güzel bir diyor. Evet. E, tercih isimlerin bir sorusudur. Resmen dışarıdır. Böyle yani o hadislerin sevgiler isimlerin senin aklına birbirine güvenilir midir? Ya iki üç yıl olarak yapıyorsa alan alan özellik kokulusu veriyor. Bunun güvenileceği hakkında bilgi verilmesi Onlar böyle. Ama hadis-i şerif şey var, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in Esma-i Hüsna hakkında bazı hadisler var. Esma-i Hüsna en güzel isimler demektir. Hüsna, Hüsnü kapsızdır. bir kapsızdır. Hüsnü e, kapsızdır. E, Hüsnü kapsızdır esma-i hüsna ve esma-i hüsna en güzel sıfatları. Yani en güzel sıfatlar, sıfatlar Allah'ın her bakımdan kendini, en güzelini, en güzelini, en tatlı Allah'ın da hareketleri yapar, ona sahip olan olur, yaratan olur. Bu usta hadisler var, birkaç tane hadisler var. Bunlar birisi, ince lillahi, siz adaleti, siz yöntemler, aftaha, zekalesiyle Allah'ın 99 tane hadisleri var vardır. Bizi bunları iddia ederse cennete girer. İddia etmek, manaya getirmek, ezberlemek, şey bizim tecrübe. Manasını bilip İstikbal edip, intikal edip, mülkiyetçi sana takımlarda böyle şey yapılır. Ama o etfai İslam'ın bu kadar okunduğu zaman, şöyle kabul ediyoruz, bu kadar okunduğu zaman böyle o farkında olur tarzındaki etfai İslam'ın bunu tabii o her bilginin ayrıca sebebini incelemek lazım. O her soru için nedir? Nereden geliyor? Hangi kaynaktan geliyor? Bunu incelemek lazım. Görüyorsun, hadis şeriflerin bir metni vardır. Bir de senedi, iflas zinciri vardır. Yani kimden gelmiş, kim söylemiş, kim duymuş, kime vermiştir. Ona bakıyoruz. Evlilik sevdiği yapılan onlar, e, bir sonuç. Bu siteden mevzu hadisi hakkında özellikle bu hadis sonuna kadar bir soru. Çünkü bir sitede sahip hadisler toplanmıştır. Vahabi, vahabi e, Kur'an'dan varılan hadislerin içinden en e, değerli bakımından güvenliği, sanat yoluyla inandığı hadisleri seçtim. Onlar aşağı yukarı beş bin kadardı, dört bin tutuyordu. O kadar hadisi almıştı kitabına, yani bir milyonun içinden efendim dinleyerek, efendim tam böyle şey olmak üzere. Tabi böyle sanat hadisler sadece onlar demek değildi, onların dışında sanat hadisler demek değildi görüşler vardı. Ondan ikisi de saat verildiği hakkında efendim e, şey yapılan efendim bunlarda şey, analizler olabilir. Yalnız Buhari çok büyük bir hadis alimidir. Hadis bilgisi, hadis şerifinin çok kuvvetli olan bir alimdir. Onun, onun itibatlı bir hadis olarak çıkarma yaratması bilim bir olaydır. Yani itibatlı olduğunu gösteren bir göstermiştir. Burada normal her yıl kurasal incelemesi ediliyor. Bunların aşırı incelemesi arkasına doğru çekebilecek. Bu bizim meselemizde ve yoktur. Geçerli değildir. Böyle bir durum var. Mençler üzerinden, mençler üzerinden yapılabilecek düşünce, bir şey tarzı bir şey, şey. daha şey harfiyle, men etmek haline, ayağıyla men değildir. Mençler üzerinden yapmak için metin içine su almaması lazım diye, yayılıcı alır olmaz. Düşünmesi, düşünmesi durduğu zaman kendi başına hiç durabilmesi lazım diye. Böyle düşünmesi lazım diye. Şu kadar yürüdüğü zaman ısınmaması, ısınmaması lazım diye. Böyle şaraflar bu şeye uygun olmadığı için, yani bu hayatlara uygun olmadığı için bizim hayatı ve şerefimize göre onların üzerinde yapmak lazım. Yeri olması lazım ve yarı böyle iki parmak geçe kadar bir yarı olur da olmaz. Efendim sağlam olması lazım. Tabanı üzerinde de iki lazım. Ayak okuyan tezleri burada takdim edilmiş diyorum. O tezleri de bir aşık. Aşık. Oradan da aşık öğretiler yerine kullanmıştı. Efendim, o zaman teori kurulur. Siz öyle bir şey yapmayın. Böyle bazılarında şeyler yapıyorlar ama çorap mesler vardı. Banyanlar çok güzel bunlar ediyorlar. Çorap giyilir. Onları alın. Ama öğretmenler yoksa Arkası namaz kılındı değil mi? Evet. Arkası namaz kılınmaz. İmam onlar. Şimdi o arkasında namaz kılınmamak meselesi. Bu şey konusu. Ehl-i bir birbirine arkasına namaz kılması caizdir. Ehl-i sünnetin mezhepler farklıdır. Mesela mezhepler üzerindeki karar bizim hareket mezhebine göre değildir. Ama Şafii mezhebinde, Maliki mezhebinde başka görüşler vardır. Yani o, o görüşe dayanarak yapıyor. Ama bir, bir görüş doğru olduğu için biz görüntünün doğru mu yerinde ona itibar edildi. Atalarımızın genel yapısını ihtiyatı ve sağlam olabildi. Ama bundan en sağlam güvenilir yok, ben o. Geldi de kaldılar bir şey. Aklıma şey getirdim. Eski yazma eserleri inceliyordum. Yani el yazması şeyleri. Birisi kitabın başına el yazısıyla yazmış. O kitabın herkes kimse sahibi adını yazıyor. Bu kitap benim diyor. Bak mesela. O ilk şöyle yazmış yukarıda başka isimler var. Bu kitap benim filanca filanca der, filanca diye isimler var böyle. Bu da görüyoruz. Kim de kulübün şeker ve bilmeyi gösterdiğiniz kemaşa. Ben bu kitaba nasıl benim diyebilirim? Benden önce başkasının, benden sonra başkasının olup çıktı. Nasıl benim diyebilirim bu kitaba ki? Benden önce başkasının,

çevrelerinde Adana Denizi böyle heybetli diye fazla büyükten bir adam. Bak yürü içeri ama kafadaki, kafadaki belirtiler falan idare edilememişler yani. Haneyi böyle heybetli. Benim şu hafta hafta e burada vezirler var. Padişah oturuyor. Falan gelmiş. Peki satın oturuyor ne var? Bir şey şaşırtıda oturuyor öyle. Geldi padişahla da konuştu. Ondan sonra geçmiş parçayı oturmuş. Şu padişah İbrahim Beyefendi. Öyle öyle. Niye geldin dedi. Bilmem ne geldin. Orası kervansara girmeyecek. Yolcu bilmem ne geldi. Devam saray olur mu? Ne ya? E, benim, benim sarayım. Neden önce köyücük? Babamın. Neden önce köyücük dedemin. Daha önce köyücük dedemin babamın. Neden dört gün oldu? Bir evladıma kaldı. Dedemiş yani. Öteki onlar nereye gittiler? Babamlar, dedemler, dedemin babası. E, ahirete gittiler. E, birilerinin gelip biraz oturup gittiği yere kervan saray demezler mi demiş? Yürümüş, demiş. Bak, bak, bak, bak. Bize engel olamamış. Yürümüş. Bütün hastalıkları Yüzüne sağ yapın, şu bacak sözlerinin sözlerinin takıp takıp yürüyüş sesleriydi. Padişahın odasında yattığı yerin üstünde. Kim var diye bağırdı camdan üstünde. Ne yapıyorsun orada dedi. Yatak odanın üstünde ne arıyorsun diye bağırdı. Devenin tebessüm yolu arıyorum dedi şu kadar. Devenin tebessüm yolu arıyorum. Biri lensiz adam demiş, yani deve damda aranır mı, deve damda olur mu? Dama deve çıkar mı? Damda deve olur mu? O da mı aranır deve? Ya demiş Allah-u Teala Hazretleri ahlas köşesenin arasında aranır. Ama o zaman akşam köşesenin arasında 中国人民政府的一个一个一个。一个做的两个方向，那么这这这。 Çok saygı da İstanbul bir şey devam ediyor. Kullanılır zaman bir şey var. Şimdi bu. Bir şey var. Şimdi bu.

cada vez. Thank you. Olha, Peygamber hakkı onu geçirirken, öğrenirken Allah Allah halka Ne güneşte nasıl imareti kutlu teşvebül eser imareti kulu insanlar dünyada göçler yapmak, kırlar, saraylar yapmak demiştir. Kırlar, Türkler dedi. Hani e, Göksu kapısı, Göksu kapısı o anda var ya, İzzet'le, İzzet'le kadar ne yapıyoruz? İmar ediyoruz. Kutu, kapıları inşa etmek gerekiyor. Ben, ben söylemem de bir imar ediyorsunuz. Kabri imar etmek Hazreti İmam ve Ahmet-i Sahibi Hazreti İmam'a Ahmet-i Sahibi Kıymetleşe böyle nasıl bir tezginin zahir Meşrebin eti bir tezginin batın İnsanlar dışlarını süslemekle meşgulken iyi, iyi, saçını tarayıp, öldürüp, vesaire. Ben kalbini temizlemek, temiz duygular, temiz yönler, marifet kullanmak, sünnette göre nasıl bir uyu bilinmezdir. Kıssadın elde bir uyu bilinmezdir. İnsanlar başkalarının sayıklarını arayıp bulup onun dedikodusu yapmak zorunda ve kendi de bütün ayıplarını arayıp bulma, onları da görmek yani adam önce padişah oluyor, ondan sonra derviş oluyor, şey oluyor yani. Görüntülü adam. Düşünüyorum mesela, şey, Musa Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam, Firavun'un sarayında yetişmiş, saray terbiyesi almış. Her türlü Rabuki paralel ondan sonra Türk bayıklarında olunca kaçıyor sonra. Şey geliyor az at yerine geliyor orada öyle perişan şey üstü içme yerine bakıyor ki çobanlar koyunlarını suluyorlar kenarda iki kadın bekliyor böyle acıyor onlara götürmeli koyuyor Olay Türkiye'de dönüş alanlar bu işlemleri, şeyler, çekmeler bitirmeyince biz yanaşamıyoruz halim olduğumuz için. Bırakıyoruz sonra. Onların namına şey yapıyoruz. O konuları kullanıyoruz. Yenilik yapıyor yani. Aşırı yenilik yapıyoruz. Özellikle onların kılıp alıyoruz, oturuyoruz görüyorlar. O kızların babaları raybar ettiler. Fakir kızlar erken geldiler. Kullanmışlar. Ne şey oldu? Anlattılar. Kızlarını yalan ettiler. Sadece çağırıyorlar. Konuşuyor. İzah ediyor. Bilmediği zalim bir karnından kurtulduğunu diyor. Şöbet diyorlar ki, baba, işte Cehu, onu ücretle çalıştırmak, işi gücü, şeyi belli, ücrete veriyor. İstikrar ediyor. Bunlar, bunlar hayra beni seçerken, tabi yükselin. Şey yapıyorlar, çalıştırırlar, ücretli yapar. Her böyle kirayet, bak, güçlü kuvvet, güvenilir bir kuvvet şey atletik vücudundan da On ayrılıyoruz. Dedim ki tavuk, tavuk mülkiyetlerden hangisini dilersen onu kıyasına da ben ifade ettim ben. Bütün tık çabuk dediklerden ona tamamen daha iyi olur. En yakın ekimeyi azlar ki daha uzarlar beni. Hangisinde ne yaparsan onu kıyasın. Bütün dil orada kalıyor. O da peygamber orada e, şey yapıyor. Ondan sonra hanımını alıyor. Tekrar şeyi söylüyor. Onu sıra dönüyor. Yolda dönerken şurada ateş görüyor. Ateş görüyor. Hanımı hamile. Doğum sancısı başlıyor. Ben burada değil diyor. Şurada ateş var. Ateş buldunuz. Isıttınız bulur, buna bakmadan yaparız. Oraya gittiği zaman ateş bulur, gittiği bölgeye gittiği zaman orada var edilir. Hava yani yedisi itibariyle düşünün tek şeyden yetişiyor. Sevgili yapmış. İbrahim Şeytan Evet, Araplara Yaman'a indirilmişler, Yaman'ın Paris'e atıyor, bildiğini izler. Bir konstanta destek yapıyormuş. Askerin gözü geçerken dedi ki, şuna manası meyvalarına ver. Ben demiş, dostların kaygı değil. Hastalık asker oldu, öyle. Thank you. Bul diyor, bul diyor, eline sağlık diyor. Rabbim diyor, kutu gece edemeyen insana bu azdır diyor. Biliyor ki yani hayat Allah'tan. O zaman öyle. Thank you. Sokaktaki kontrolü Ermanların şeyini getiriyor. O da önemli. Şuraya alalım. Thank you very much. Yükselen abi. Sorun yok. Ama Thank you.

bir varlıkın kamanede bir afetindedir. Esna-i Seyyid her türlü afetin verir. Ya Rabbi afetin lütfen ve tazim edin. Manası şöyle. Erdal. Oo. Ya bu çaylardan yıldızlar yetmedi. 10 yıldızlı falan oldu mu? 5 yıldız katladı. Çok derin bir şey bu ya. Söküleceksiniz mi? Anladım. Anladım. O zaman şeyi olmuş. Ne var öyle Harika. Evet, ne olmuş? Thank you. What is the name of this priest? Cultivate. Kauti. Third grade. Third grade जिससे वो Third grade. Bunların başka tipleri var böyle. Sularlar var. Hayır. Ama o e, zaten senin için. Ama o tipleri var böyle. Şey, şey, şey. Film. Birkaç cinsi var bunların. Evet. Yani markette Streaming'sin. Evet. Öyle mi? Altında ne yazıyor? Öbürünün altında bir yazı daha var. O şey bu şey e, うん、高まちゃうよ。一旦高まっちゃう。5G from China and India, c a n t with Bergamo. Nerede oldu? Şu an. Şöyle bir misal söyleyeyim. En güzel. İşte altın mı diyor? Altın. Tamam. Bizim hocam şeyden getirtiyor. Antalya'dan getirtiyor. Antalya'dan getirtiyor. Antalya'dan getirtiyor.

Ou deixe. permanently for many years. Given has it that my ancestor, the second Earl Grey, was presented with this exchange by Edward and his return from China. Generation of my family have enjoyed some great and today I am proud to continue this tradition with the peace celebrated through, through our to work, love and striving for great peace. Bu bir atışı örgüleyici. Teşekkür ederim. Sağ olun. Bizlere çok oluyor ama bizlere çok oluyor. Mesela yalan şirketi oluyor. Olmuşsun aynısını koyuyor. Birincisi, üçüncü gibi oluyor. Almanlar da bizlere çok oluyor. Çok sıkıldı. Şimdi Almanya'da da şey hatırlıyorum ben. Biz ekmek parçası, 1389'dan beri yazıyor e, e, bir şey. 1389'dan beri yazıyor. Ben yazıyorum. Olabildiği şimdi onu da ömür tükenmemiş. Sistemini başka bir şey noktası koydu. Farkında oluyor bazen. Ben e, yanlış hatırlamıyorsam bir süpermarkette bu örgü yüreği de birkaç kısmı. Herhalde ben de öyle hatırlıyorum. Numarası var ya sanırım. Kaç numara? Işte bir şey koyduk, başka oluyor. Bunun için 13 5 kısmı. Evet. Öyle bir bilemezsin, öyle bir yalan bilemiyorum. Her bardak çay yarım saat uygun bir yerden ama bunda bir saat etkilerini çıkartmak lazım. Her bölümde kullanıyoruz. Bizim adına bunu önceden bilgileri tutmak o çalışıyor. Allah razı olsun. yani çay bilen de yapılışı da bilecek. Çayın bir sene vakti olması lazım benim için profesör. Çok yükselen bir insandı. Bahçediydi, yani Bahçediydi. Almanya'da 17 yıl Koç Üniversitesi'nde bulunmuşlar. Beyler gibi bir adam, beyaz, beyaz bir, bir, bir, bir, bir, bir, bir, bir, bir, bir, bir, bir, bir, bir, bir, sıfatı oldu. Farklı, farklı bir sıfatı. Lebrey. Sevil oldu. Sıfat sevgili. Yerden. Neptun, Neptun Dubai'ye gönderdi. Neptun yok, ağzım yandı. O kadar sıcak oldu. Kılıç kılıç olmayacak. Böyle soğukta isteyen adamlar ateş alırken şeyini alıştırırlar, abdestliğini böyle bulup olmayacak. Bir tut, dudağa yakacak. Çektiği zaman, üçüncüsü, yazı, çekti, yetmeyi zorunda. Böyle o e, kahvecilerde yapıldığı bir süratında olmayacak. Ağzına kadar dolu olacak. Hatta öyle. Eskileri şey. koyuyorlar,

Dediğim oldu. Al bunu. Şeria gibi muazzam hafızası var. Yani bir profesörün onu talep ettiği. Hepsine özel resim dersler tarihten beri profesörlük yönüne giren profesörler beni kardeş gibi görürler. Aynı hocanın talebeleri olduğumuz için aynı babamla evlattan diye. Sağlıklı ve kutlu Evet. Evet, başkanlık var mı? Şimdi burada kılarsa herkes cemaat yapmış olur. Cemaat olmalı. Eve gidersek herkes perakende kılmış olur. Peki, yapsana. Daha çok, daha çok, daha çok, mahsul yok. O zaman ve bir bilgi. Öyle bir bilgi.